Lazarus se 5 ster sê vir jou dat dit tyd is vir crime time waar ek 'n blik op die misdaad wêreld gaan gee. Ek het gehoop jy het 'n baie mooi week gehad. Die feesseisoen het vir die polisie aangebreek en dit beteken meer padblokkades wat 'n goeie ding is. Dit beteken ook dat die misdadigers harder moet steel en roof om genoeg geld in die hande te kry om ook gedurende die Desember vakansie te kan hou. Dit beteken dat daar meer gesteelde items in omloop is En daarom vanaand die onderwerp van die tweedehandse goedere en die tweedehandse handelaars. Maar voordat ons gaan gesels oor tweedehandse goed en tweedehandse handelaars, dink ek is tyd vir 'n musiekbreek en ek speel vir jou vir Denoro en Gigi D'Agostini met In My Mind en Hilary Duff met Reach Out en Little Wayne met Sucker for Pain. Where we all came from, the dreams we all play with fire. Your body's my desire. The time to flirt across the room <laughs> done expired. Cause you a superstar. Get in my supercar. The paparazzi watching us. The tick's too bizarre. I know I took it far, but look how good you are. And look how good you look. One touch, I'm supercharged. Baby, can't you see how you're affecting me, baby? Sensual, physical fantasy, maybe brought the two of us closer now. Don't you wanna, don't you wanna, don't you wanna, don't you wanna? late squad tatted on me from my neck to my ankles. The pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I've it with my homies. It don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team. We the illest on the scene. I've been riding around the city with my squads. I've been riding around the city with my squad. We just posted getting crazy. Living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up. Cause I know what we've been loyal, we've been fan. We the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope. I see my enemy like, what's up? Hold up, we finna reload up. Dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole. That's why my heart cold, full of sorrow. I lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit but tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train, cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting in. Getting getting getting Ain't got no other way, so we started and finished it. Finish it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No no emotion. That's what business is. Business is. Lord have mercy on the witnesses. got me begging, begging, begging, begging, begging, begging for more pain. Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging for more. En dit was Denoro en Gigi D'Agostini met In My Mind en Hilary Duff met Reach Out en Little Wayne met Sakke for Pain. En ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. Er sal weer die feestseisoen in misdaad gaan hoog wees na die aanloop van die December joligheid. Diefstalle en huisbrake gaan hoogtij vier. Daar moet dan van hierdie gesteelde goedere ontslaag geraak word dier die misdadigers en het moet omgeskakel word na harde kontant. Daarom gaan ek met jou vanaand gesels oor die tweedehandse goedere wet, wet 6 van 2009. Nou die wet is in Engels geskryf, so ek sal die program in Engels sowel as Afrikaans doen. So kom ons gaan kyk nou eers na die definities van sekere begrippe in hierdie wet, so dat jy precies kan weet wat bedoel word in hierdie wet. Nou kom ons gaan kyk eers na acquire, om iets te kryk. Want baie mense gaan sê, man, ek het hierdie item gekry, maar jy het hom gekry om te verkoop. So, kom ons gaan kyk wat beteken acquire. Acquire means acquire by any means and includes importing into the republic. So as jy selfs 'n tweedehandse ding in die land invoer of iemand gee vir jou 'n tweedehandse ding en jy verkoop hom weer, dan is jy eintlik dan val jy onder die tweedehandse wet. So dit beteken acquire mense wat ook veel goed skenk. Daar's baie mense wat goeder skenk om te verkoop sodat jy kan fondsinsameling hou. Ons gaan later daaroor praat hoe moet jy doen en wat gaan jy doen? Maar dan val jy ook onder die tweedehandse wet. Antiek. Wat is 'n antiek? Wat is 'n antieke ding? Nou kom ons gaan kyk. It means goods representing a previous era in human society and which are collected or desirable because of age, rarity, condition, utility or other unique features. So dit beteken dis enige persoon van 'n of enige ding van 'n vorige era wat vir 'n sekere spesifieke doel gebruik was en wat nou nie meer gebruik word eintlik nie. Soos byvoorbeeld en dit laat 'n mens eintlik oud voel. Hierdie ou normale handlyntelefone met daai groot uh, eh, nommer dials wat jy so van die een kant na die ander kant getrek het elke keer om die nommer te skakel. Ons het gebruik om te bel en vandag bel ons nog altyd met telefone, maar die telefone lyk anders. Die selfone wat ons het is baie anders. So daardie item sal dan as 'n antiek geklassifiseer kan word en mense sal dit kan versamel en verkoop en handel dryf mee. Dan 'n baie ander belangrike ding is kabel. Wat is kabel, want die tweedehandse handelaars, vooral jou skroot metaal handelaars, koop hierdie koperkabels van die mense, en omdat koper het een redelike hoë waarde van geld, en eh, nou koop hulle dit by die mense, om dit weer ook te gaan verhandel by die groter skrootwerwe, omdat dit goeie geld is. Interessante feit by is dat Kaapstad, by Kaapstad Haven, word omtrent die meeste hoeveelheid koper op bote uitgevoer die land uit. Daar is geen kopermyne in die Weskaap nie. So waar kom hy koper vandaan? En althou die koperdrade wat gesteel word van die treine af en van jou krachtdrade en soan af, dit als beteken dat jy nie morgen gauw genoeg by die werk gaan kom nie, of jy gaan nie betijds wat jou werk wees nie, want die koper is gesteel. Jy gaan nie kracht heen nie, jy gaan nie telefoon ontvangs op jou landlijne heen nie, want die koper is gesteel, en dit als kom dan eindelijk neer op sabotasie. So kom ons gaan kyk wat is als kabel, kabel, means conducting wire with insulation consisting of a cover of plastic or rubber. Want wat, wat hierdie mense doen is, hulle brand hierdie plastiek en hierdie rubber brand hulle van die koperkabels af, om die koper te ontbloot, en dan gaan verkoop hulle die kabel. So die tweedehandse handelaars en die skrootwerwe veral weet, hulle is reeds gewaarskie, dat as hulle koper so aankoop en hulle kan sien dis koperdraad en dit kan en dit, jy kan baie duidelik sien wanneer koperdraad gebrand is om die plastiese of rubber omhulsel af te haal, dat sou hulle dit aankoop, hulle besig is om 'n misdrijf te pleeg. So hulle word is baie duidelik gewaarskie dat hulle moenie sulke koperdrade koop wat gebrand is nie, want dan duidelik is dit iewers te gesteel dat 'n charity organisation uh uh uh een van hierdie welwillendheidsorganisasies nou ek het net nou gesê baie mense skenk goed, lyk like, gaan verkoop om fondse in te samel. So as jy 'n welwillendheidsorganisasie is, dan is daar 'n spesifieke gedeelte van die wet vir jou. Maar kom ons gaan nou kyk wanneer is jy 'n welwillendheidsorganisasie? Now, a charity organization means a voluntary organization established for charitable purposes that carries on a business in dealing in second-hand goods and that acquires second-hand goods by way of donation. Met ander woorde, as jy jou hoofbron van fondsinsameling is om tweedehandse goedere te verkoop en die mense donateer, hulle gee dit vir jou gratis. En jy het natuurlijk een, um, een nommer wat sê dat jy een welwillendheidsorganisatie is, een NPO-nommer of een NGO-nommer, om te sê jy is een welwillendheidsorganisatie kerke sal dan ook onder sulke onder a charitable organization val. Dan die ander belangrike ding, communicatie uh, toerusting. Dit is nou goeders soos jou cellfone, jou tweerichting radios, en vooral jou cellfone wat verskrikkelijk gesteel word, tablets, die goed wat verskrikkelijk gesteel word, onder vooral sekere groepe van die land. So as jy ewers loop in een winkelcentrum en jy loop in WhatsApp en Mixit en alles wat hulle deesdaad doen, op jouself wanneer jy kyk nie. Dit is baie makkelijk vir 'n persoon om verby te kom en die foon uit jou hand uit te gryp en weg te hardloop in die menigte mense in. En dan gaan verkoop hy net weer jou foon. So kom ons kyk wat is communicatie toerusting. Communication equipment means any wireless mobile communication equipment with IMEI e capable of using SIM including cellular telephones and two-way radios and includes accessories of such equipment. Dan 'n controlled metal means any metal contemplated in schedule 2 of the act. Dit is 'n beheerde metaal, soos byvoorbeeld goud, platinum. Want dit is edelmetale wat deur ander wette ook gereguleer word en enige ou kan nie net goud verkoop nie. Enige ou kan nie net loop en platinum verkoop nie. Daarom wanneer jy 'n tweedehandse handelaar is, moet jy duidelik op jou lisensie aansoek toon dat jy gaan goud en platinum en ander edelmetale en edelgesteentes verhandel. Dan een dealer, want die wet sê elke dealer moet een licentie, nou wanneer is jy een dealer? Nou, a dealer means a person who carries on a business of dealing in second-hand goods and includes a scrap metal dealer and a pawn broker. So hierdie pawn brokers is ook tweedehandse handelaars en hulle moet in werkelijkheid een licentie as een tweedehandse handelaar En dan moet hy daar sê, hy is ook 'n pawnbroker en ook die skroot metaalwerwe. Hulle moet 'n lisensie as 'n tweedehandse handelaar en dan ook 'n lisensie as 'n skroot werf eienaar. Deal in. Wanneer handel verhandel jy? Deal in includes acquire and dispose of. Met ander woorde, as jy tweedehandse goed inkry en van dit ontslaa raak, dan is jy 'n dealer. Wat beteken 'n designated police officer? 'n Designated police officer means any police official to whom the National Commissioner delegates any function in terms of section 382 of the Act and who is responsible for the designated area in which an applicant's business premises is situated or will be situated in. So die nasionale kommissaris moet 'n spesifieke polisiebeampte aanwys op elke polisiestasie wat se werk gaan wees om tweedehandse goedere en tweedehandse handelaars te polisieer. Hy gaan baie meer macht hee, hy kan baie meer dinge doen as een normale politiebeamte, maar ons gaan later daarby kom. Om ontsla te raak van of te verkoop van, to dispose of, means dispose of by any means, and includes exporting out of the republic. So as jy tweedehandse goed ontsla raak van politiebeamte, of jy dit nou vervorm deur in die in die, in die vorm van byvoorbeeld skroot metaal en of jy die ding net so verkoop en of selfs uit die land uitvoer soos wat hulle doen met skroot metaal koper en daai klas van goed dan het jy ook 'n lisensie nodig goods means any of the goods specified in schedule 1 of the act but does not include firearms or ammunition as defined in the firearms control act or clothing so klere val nie onder die tweedehandse wet nie en vuurwapens ook nie, want daar is een vuurwapenwet wat die verkoop van vuurwapens reguleer, want jy moet ons een licentie hee vir een vuurwapen. So, jy gaan moed aansoek doen op die rechte manier vir daardie licentie aansoek. Dan management, bestuur, wie is bestuur? Nou management includes the chief executive officer, chief operating officer, dan oor die CEO en die COO, die CEO, owner or manager of a registered dealer who is responsible for the day-to-day -day control, direction or supervision of the business of that dealer at the premises in question. A mobile dealer means any movable asset that can be registered as a premises in terms of the act. So dit beteken jy kry vir jou karavaan en jy wil die karavaan gebruik as 'n tweedehandse uh uh perseel om om tweedehandse goed te ver, verhandel en aan te koop. Dan kan jy dit doen maar jy moet jouself sodanig registreer. 'n Pawnbroker, wat is 'n pawnbroker? 'n Pawnbroker means a person who engages in the business of lending or advancing money on the deposit or pledge of goods. Lends money upon goods, wares or merchandise pledged, stored or deposited is as collateral security or otherwise engages in pawn transaction within the meaning of the National Credit Act 2005 Act number 34 of 2005. Met ander woorde, pawnbroker, en het word gespel P-A-W-N nie, P-O-R-N nie, as een persoon wat, jy bring jou tweedehandse goed, jou TV, jou laptop, jou motor selfs, partij mense, en daar die persoon leen vir jou geld teen die waarde van daar die item. Met ander woorde, jy het dalke ou 2000 randjies nodig vir die kersgetuig, en jy bring jou laptop in en sê ek wil die laptop inruil vir teen 'n bedrag van 2000 rand. Die pawnbroker gaan vir jou sê goed, hy gaan die laptop is goed genoeg, ek gaan dit vir jou gee en dan gaan hy vir jou sê maar onthou, jy gaan my nou 2500 rand moet terugbetaal om jou laptop terug te kry. So jy dan nou nie op die afgespreekte tyd die 2500 rand terugbetaal nie, dan uh, gaan hy jou laptop hou en verkoop vir 2500 rand of dalk vir meer as hy meer werd is. So dit is hoe 'n pond broker werk. Dan pond goods means any movable goods subject to a pledge. Person includes a trust and business trust. And a police official means a member of the South African Police Service as defined in section 1 of the South African Police Service Act. A premises. A premises includes land, any building, structure, vehicle, conveyance, ship, boat or aircraft. So letterlik enigiets waarin jy kan bly of in kan beweeg is in premises of 'n perseel. Precious metals, edelmetale, means precious metals as defined in the Precious Metals Act, Act number 37 of 2005. Recycle, om te herwin. Recycle means to melt, smelt, granulate, shred, dismantle, sort, grade, cut or prepare either by hand or by the use of specialized plant machinery and equipment for use by consuming works such as foundries, mills, smelters, refiners and manufacturers. Met ander woorde, as jy wil recycle, recycle, met ander woorde, jy wil ding smelt, om om kleiner te kry, of in sy oorspronkelike vorm te kry, gaan jy licentie moet hee daarvoor. A recycler means a person who carries on the business of recycling scrap metal. Registers, baie belangrijk, jy moet registers bijhou means registers prescribed in terms of the Act and includes a printout of registers kept electronically. A responsible person means the natural person contemplated in Section 22 of the Act who is nominated in a writing by a dealer's association to act on behalf of that dealer's association. And on second-hand goods means goods which have been in use by a person other than the manufacturer or producer thereof, or a person dealing therewith for such manufacture or producing in the course of business, but does not include goods with a value of less than 100 rand. So as jy goedere gaan verkoop wat tweedehands is en hulle waarde is minder as 100 rand, dan het jy nie 'n tweedehands lisensie nodig nie. Maar sodra jy 101 rand is, het jy 'n lisensie nodig. En dit is basies iets 'n eh, eh, tweedehandse goedere is enigiets wat al gebruik is. Ja, nou enigiets wat nie dier die vervaardiger gemaakt is nie, of wat aan dier die vervaardiger verkoop is aan iemand, om weer te verkoop, soos bijvoorbeeld die groot kettingwinkels nie. Maar dis iets wat reeds dier een ander persoon gebruik is. Scrootmetal, scrap metal, includes any used, broken, worn out, defaced or partly manufactured goods made wholly or partly manufactured of non-ferrous or ferrous metal, lead or zinc or any substance of metallic waste or dye made of any of the materials commonly known as hard metals or of cemented or sintered metallic carbides. So dis enige metaal of dit nou magneties of nie magneties is nie, enige metaal is skrootmetaal. En dan 'n scrap metal dealer means a person who carries on a business that consists wholly or partly of the buying or selling of scrap metal. Nou dit is weer tyd na daardie mondvol vir 'n musiekbreek en ek speel vir jou vir Zayn en Sia met Dusk Till Dawn, Tiësto met Boom en Inexcess met New Sensation. Mm -hmm. trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it life in the daytime is over. There's eyes on you everywhere. You know that, right? I'm watching you. My crew's watching you. You know your little homies? They pissed off. They mad at you, bruh. Your name is mud on the streets. Oh, I know who you are. You don't know me. We were shot like a jacket, so do yours. Yeah. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? like a boom. that ass back like a boom boom. Rain and Sea met Dustal Dawn en Tiesto met Boom en in Inexcess met New Sensation. Ek is Willem Minnick met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Vanavond praat ek met jou oor die tweedehandse goedere wet, wet 6 van 2009. Nou kom ek gaan kyk na die doelstellings van hierdie wet. The objectives of this act are to regulate the business of dealers in second-hand goods and pawnbrokers in order to combat trade in stolen goods, promote ethical standards in the second-hand goods trade, and provide for matters connected therewith. These objectives firstly require of the SEPs to ensure that dealers comply with the provisions of the Act in respect of certificates of registration, the keeping of registers and other information required under the Act. For this purpose, the Act provides for routine inspections during which any police official may inspect the premises and also the registers of second hand goods dealers. So, basis sê dit, die doel van hierdie wet is om te, mense te gaan inspecteer en te kyk dat hulle die gesteelde goed verkoop nie en om dan, as daar gesteelde goed is, dit in tyd te kan kry, daar beslag te kan lewe. Nou, hoe gaan die SAP dit doen? Is baie eenvoudig, hulle doen routine inspecties. Nou, routine inspections. In terms of section 28 of the act, any police official may enter the premises of a registered dealer during business hours in order to ensure compliance with the act and check the following the certificate of registration relating to that premises registers and records relating to the goods on the premises any goods found in or on the premises and an entry or absence of an entry in the registers although these powers are vested in any police officials These powers are limited to a DSO who must specifically assume this function. The purpose of a routine inspection is not to investigate the legitimate dealer but to ensure compliance with the act. So wat dit eintlik basies sê is dat enige polisiebeampte kan by 'n tweedehandse handelaar instap en vra om hulle registers te sien want elke handelaar moet 'n register byhou. In daardie register gaan die volgende goed moet aangeduid word. Aan die een kant gaan het wees vir die goedere wat ingekoop word en dan teen oor daar die goedere wanneer dit verkoop is en aan wie. So basis, wanneer jy goedere wil gaan verkoop in een tweedehandse handelaar, gaan hy vir jou een afskrif van jou identiteitsdokument vraag en hy gaan jou idee besonderhede in die register skryf, hy gaan precies inskryf wat hy aangekoop het. As jy bijvoorbeeld by een skroot betaalhandelaar die deur van een motorvoertuig daar aanbring, kan hy nie skryf 10 kg ligte eister nie. Hy moet skryf, dit is die deur van 'n Opel Corsa byvoorbeeld. As jy 'n engine blok daarin bring, kan hy nie net skryf um aluminium uh, uh kg aluminium nie. Hy moet skryf daar, dit is die engine van 'n motorvoertuig met die engine se bloknommer en al. So hy moet baie noukeurig, hy kan nie net skryf 0.0 uh, a fiets, moet hy inskryf wat sy fiets het is, wat die kleer is van die fiets en alles, hy moet hom baie mooi beskryf daar in sy inskrywing in die register, wie dit daar aangebring, met natuurlijk die identiteitsnummer van daar die persoon en daar die persoon sy adres moet daarin aangebring word. So dat die politiebeamte wat kom besoek kan sien, hy moet kan vraag, hoor hier so hier die fiets wat hier ingeskryf is, waar is die fiets? Dan moet hulle vir hom kan gaan wees, hier so staan die fiets. Hy moet sien as het elke gesteelde item is dat hy op het beslag kan le en die persoon wat hy daar aangebring het kan verder vat, ondervra en so meer oor waar hy die fiets in die handen gekry het. Dan natuurlijk ook moet hyn tweedehandse handelaar moet sy goedere vir 7 dae hou as nadat hy hom aangekoop het. Hy moet hom vir 7 volle dae hou, hy mag hom nie vervorm nie, hy mag nie sy kleer verander nie, hy mag hom nie prijs opsit nie, hy mag hom nie vertoon om te verkoop nie, hy moet hom in aparte kamer of bergplek verkoop moet hy omhou, hy moet een nommer van die register op hom hee, so as die register nommer sê, nommer 3, was een trapfiets, en hy sê, right, waar is item nommer 3, hy moet my kan vat na item nommer 3 toe, en hy moet kan, ek moet kan sien in die register, item nommer 3, daar is een 3 op hom gesit, en dit is een fiets met sy beskrywing recht, dit is daar die item. Dan is daar ook een politiebeamte wat specifiek aangewees is om dit te doen, en dit is die DSO, die Designated Second Hands Officer, en hy dis sy taak om hulle op 'n gereelde basis al die tweedehandse handelaars in sy area te besoek en om te kyk dat hulle die wet nakom. Die prosedure is hoe om aansoek te doen vir so 'n tweedehandse lisensie. Nou sê hulle, every person who carries on a business of dealing in second-hand goods must register. The principal business activities include an auctioneer, general dealer, jeweler, motor vehicle dealer, and scrap metal dealer. It is important to note that the Act only applies to a person who carries on a business of dealing in second hand goods. A person getting rid of his or her used goods does not fall under the Act and they also do not have to register. In most instances, they will not pay income tax on the money they get from the sale of their goods. On the other hand, people who buy and sell second hand goods clearly generate an income from that activity thus carrying on a business and must pay income tax. En dis een van die goed wat jy vra as 'n persoon kom aansoek doen. So enige persoon wat handel dryf in tweedehandse goed, moet dit doen. Maar as jy van jou eie tweedehandse items ontslae raak, dan het jy natuurlik nou nie 'n tweedehandse lisensie nodig nie. Then a dealer who engages in the business of recycling controlled metal must besides being registered as a dealer also register as a recycler recycler will therefore be registered both as a dealer and as a recycler. So as jy wil recycle, dan moet jy al twee doen. Right, wat moet jy hee? Jy moet twee clear ID foto's hee, wat nie ouwer as drie maande is nie. Gesertificeerde afskrif van jou ID. Gesertificeerde afskrif van enige krachtrekening, byvoorbeeld, so dat ons kan sien die, die, die, die plek waar jy dit wil doen, bestaan wel en dat jy reeds krag en water en sulke goed betaal. Bankstate, soek bankstate om te kyk dat jy wel 'n besigheid gaan gaan hardloop. Dan moet jy ook 'n lidmaatskap sertifikaat hê van 'n accredited dealers association. Basiese vloerplan van die perseel waarvanaf jy die winkel wil bedryf, dan enige ander sertifikaat of permit wat jy gaan nodig hê. Met ander woorde jou zoning permit om te sê die besigheid, die perseel is in 'n sone waar jy mag besigheid dryf. Jou SARS uh uh uh klaring moet jy gaan bysit. Um 'n sertifikaat wat wys dat jy fire safety het, kommunikasie, um occupational health and safety. Al daai tipe sertifikate wat jy dalk ook mag hê, moet jy aanheg by jou aansoek dan moet jy 'n gesertifiseerde afskrif hê van jou registrasie as 'n tweedehandse uh, eh, uh, eh, uh, eh, second hand goods dealer as jy byvoorbeeld 'n dealer of 'n scrap dealer gaan wees. OK. So enige persoon wat vandag tot dag tweedehandse goed koop en verkoop moet so 'n lisensie hê. Dan is daar natuurlik sekere mense wat gediskwalifiseer is wat glad nie mag tweedehandse lisensies hê nie, soos byvoorbeeld politiebeamtes mag nie een tweedehands licentie heen nie, en dan natuurlijk ook een persoon met een kriminele rekord vir juist oneerlijkheid, met andere huispraak, diefstal, roof, daar die type van ding, bedrog. As hy so'n rekord het, kan hy ook maar vergeet, hy sal nie een tweedehands licentie kry nie. Nou wat gebeur dan? Jy het nou aansoek gedoen, wat nou? Die aansoeker moet sy aansoekvorm by die politiekantoor aan die DSO gee, waar sy perseel is. Die DSO moet dan die aansoekvorm nagaan vir volledigheid en dan moet hy of sy die plek besoek waar die aansoeker die tweedehandse winkel wil bedryf. Hy moet ook kyk of die adres bestaan en of die perseel geskik is en of die perseel binnen sy polisieringsarea is. Hy wil dan een verslag opstel en die aansoekvorm en sy verslag aan die stasiekommissaris gee wie dan gaan besluit of hy die licentie gaan toestaan of nie. As hy dit toestaan, word die licentie uitgereikt en as hy dit weier kan die aansoeker vertoorig. En hier soos die goeie nies, die kostes aangaande so'n aansoek is gratis. So moet as jy vir een tweedehandse licentie gaan aansoek doen by een poliestatie, nou vraag die poliesiebeamte vir jou geld nie. Die aansoek is gratis. Die statiebevelvoeders sal op die oude van die dag besluit of jy een licentie gaan kry of nie, afhangende van die verslag wat die poliesiebeamte gegeven ingesit het. Maar soos ek gesê het, as jy voel dat jy dalk onrechtmatig behandel is, of dat het hulle verkeerde besluit geneem het, kan jy in een vertoe proces ingaan. So is eigenlijk baie makkelijk om aansoek te doen vir een tweedehandse licentie. So geen persoon het eigenlijk een rede om te sê, hy moet aansoek, hy kan nie aansoek doen nie, want hy het die geld nie, of wat ook al. Dit is gratis. Gratis en verniet. En die rede vir dit is baie goed. Want, tweedehandse goed word so makkelijk gesteel en van die hand gesit en jy sal verbaas wees hoe baie skollies wel goed steel by huise, inbreek en dit gaan verkoop aan tweedehandse handelaars. Mens hoe dink het sal recht uit Shabin toe gaan, na die smokkelhuis toe gaan, maar baie van dit en meeste van die goed gaan maar na tweedehandse handelaars toe. Vooral goed soos skrootmetaal. So dit is baie belangrik en daarom juist in hierdie tyd van die jaar, in enige tyd van die jaar, maar vooral oor die feestseisoen, moet jy jou goedere mooi dophou. Moenie jou laptop of jou handsak op jou kar se sitplek los nie. As jy by die mol instap, sit dit in die kattebak. Selfs al ry jy met jou voertuig, sit dit in die kattebak, want booswigte sal dit sommer jou kar se deur oopmaak as jy nie wakker is en jou ry uitslaan by die robot jou goed gryp en weghardloop. Sit dit in die kattebak. Dis waarvoor die kattebak daar is. Sluit dit weg. As hy dit nie kan sien nie, kan hy dit nie steel nie. So pak al daai goed weg. Moenie in die winkelsentrums rondloop met jou selfoon in die hand nie. Moenie eers in die straat rondloop met jou selfoon in jou hand nie. Want vir daardie bose wat daar om die bosie loer, hy sien jy het 'n mooi duur selfoon. Hy gaan dit by jou gryp. Hy gaan dit by jou afvat al is dit met geweld. Sit dit in jou handsak. Doen daai goed wanneer jy veilig in jou kantoor sit of veilig by die huis is. Dan kan jy gaan kyk wie jou ge-WhatsApp en wie wat op jou Facebook gesit en al jou Twitter goedjies gelike en so aan want jy gaan dalk vanaan dit nie kan gaan kyk nie, want die booswig het jou cellfoon gesteel. So wees wakker hierdie feestseisoen, so dat jou goed nie gesteel gaan word nie, want dit gaan maar net tweedehandse handelaars toe, en selfs, wees versichtig vir die man wat, of vrou wat aan jou deur klop, en eeuwisklikke strijk eister jy wil verkoop vir 20 rand. Hy het hom gesteel. Die kans is baie goed, hy het hom gesteel, hy wil net gauwe 20 randjies by mekaar maak vir sy volgende tik fix, of sy volgende mandrax fix as jy sien die item is te goedkoop vir wat die persoon nou wil verkwansel, sê dit vir die persoon om te gaan of bel en bel dan die politie om vir hulle te sê, hier soos die persoon wat hierdie item wil verkoop, want die kans is baie goed, dis gesteelde items. So moet nie jouself skuldig maak daaraan dat jy misdaad aanblaas in ons land dier gesteelde items te koop nie. Al dink jy, niemand gaan jou uitvang nie. Die kans is 99% niemand gaan jou uitvang nie maar jy steen die swartmark, jy is bezig om misdaad aan te blaas, dier daar die items te koop, spandeer eerder een bykie geld, gaan koop om niet, of gaan koop om by een tweedehandse handelaar, en jy weet jy is veilig, nou op daarie nood is het tyd om uit te speel tot volgende woensdag met Crime Time tussen 6 en 7, waar ek jou blik op die misdaad wereld gee, en dan weer saterdag tussen 8 en 9 met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplannen So wees veilig, geniet die week, tot ziens, tot die volgende keer, en ek speel uit met DJ Snake en Selena Gomez met Taki Taki. Tot ziens, tot die volgende keer.